вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у якой постсавецкай краіне жыццё найлепшае на гэтае пытанне мы спрабавалі адказаць цягам мінулых двух тыдняў у інакш кажучы калі беларусь не самая паспяховая краіна сярод былых савецкіх рэспублік дык чаго нам бракуе для найлепшага жыцця і якім шляхам мы мусілі б ісці постсавецкая прастора абраная як прастора аднолькавых стартавых магчымасцяў дык дзе ж ва ўяўленні беларусаў сёння жыццё найлепшае слухачы нашага радыё якія тэлефанавалі на свабоду цягам мінулых двух тыдняў адказалі на гэтае пытанне наступным чынам да пытання тыдня ў якой краіне на прасторы было ссср лепшае жыццё мушу упэўнен адказаць лепей за ўсіх жыццё ў краінах прыбалтыцы правда болей і лепей да карэнных жыхароў яе Прытым, калі лічыць па ўзроўню новых тэхналогій, найменшаму бюракратызму і колькасці дзяржслужбоўцаў на кожнага жыхара краіны, трэба вызначыць Эстонію і яе гарачых эстонскіх хлопцаў. А калі жа лічыць па стабільнасці развіцця эканомікі і грамадства, узроўню асабістага жыцця яго, найменшаму адрозніванню паміж багацейшымі і збяднелымі, паступоваму руху ўверх працоўны латвы і пенсіёну, да ўсіх без выключэння, ды добрымі сталамі паміж этнічымі і паміж рэлігійнымі суадносінамі мушу пазначыць літуву і літувісаў якія па сутнасці калі не ўлічваюць моўныя часткова пазвычкавыя адрозніванне і тыя ж самыя прыкладна беларусы як па менталітэту так і на раней адзінай гісторыі жыцця бо мы з імі напалову родныя браты па крыві ваш майсенка геннадзі я считаю что лучше всех жывут і развіваецца прибалтійскі государства літва латвя эстонія Главное, что они смогли сделать, это вырваться из-под влияния российской разрушительной оккупационной КГБшной политики. Теперь они войдут в Евросоюз, НАТО, а это экономическое благополучие, сохранение своей культуры и мирное небо. Из постсоветских країн э, лепше все живуть у прибалтийских країнах. Иван Карпович, Минск. Я хочу сказать, почему на постсоветском пространстве есть лучшее состояние народа а именно Прибалтика, они пришли к частной собственности. А наша постсоветское пространство, в том числе и Белоруссия, под игрой коммунистической партии и находится сегодня. У нас зарплаты такой нет, как пенсионеры имеют пенсию в прибалтийских республиках. Такім чынам найлепей жывуць у краінах Балтыі. Іншых адказаў на нашае пытанне не было. Далей простая лёгіка патрабавала адказу, ці прыдатны для Беларусі балтыйскі шлях. І вось тут ужо адзінства думак не атрымалася. Шлях прыбалтыкі гэта красамоўны прыклад для народа Беларусі. Як трэба дамагацца самастойнага, незалежнага, заможнага жыцця. Канешне, прыбалтыйскі сцэнар нацыянальнай палітыкі прыдатны там ліквідалі калгасы там усталёвана ну, сапраўдная рыначная эканоміка людзі жывуць лепш там і бродацца інвестыцыі з э, боку іншаземных краін людзі свабодна ездзяць іншыя краіны калі балтыйскі шлях сапраўды прыдатны дык быццам і размова нашая вычарпаная рана ці позна узаб'ецца на гэты шлях і беларусь бо чаму б урэшце і ёй не жыць найлепей але далёка не ўсе нашы слухачы лічаць так ці прыдатны прыбалтыйскі сцэнар нацыянальнай палітыкі ў беларусі безумоўна прыдатны але для гэтага трэба каб так званая аб'яднаная апозіцыя паводзіла б сябе як нацыянальная стаяла б на пазіцыях адстойвання незалежнасці перш за ўсё кіраўнікі гэтых партый лябедзька вячорка хады какалякін звяртаецца за дапамогай да рассіі астаткевіч да германіі дзяржаў якія не зацікаўлены каб беларусь была незалежнасць балтыйскі сцэнар падыходзіць але не пры гэтай уладзе уладзе манкуртаў і ворагаў беларусі ужо ў гэтых адказах балтыйскі шлях выстаўляе нам свае ўмовы і тут пачынаецца самая важная на маю думку тэма сённяшняй перадачы калі нам не дадзены найбольш паспяховы варыянт постсавецкага развіцця, дык чаму, што ў нас не гэтак і не так, каб самім жыць найлепей. І чым балтыйскія народы такія ўжо адрозныя ад нас, каб у іх атрымлівалася, а ў нас не. Вы слухаеце радыё свабода удзельнікі сённяшняй перадачы вострая брама слухачы радыё свабода лічаць што найлепей з постсавецкіх рэспублік жывуць краіны балтыі але сумняваюцца ці прыдатны гэты шлях для беларусі я тэлефаную з брэста моя фамілія юшчук вось я чую вашы перадачы парадыя свабода і і лічу, што вы вельмі злыя нацыяналісты. Вы распальваеце у нашым грамадстве нацыяналістычныя ідэі і распальваеце всякія небыліцы. Гэта вельмі дрэнна з вас. І хто вы такія? Дык так вось я скажу вам, што вы нацыяналісты, вы здраднікі і калабарацыяністы. Вы хочаце, каб у нас была грамадзянская вайна гэты званок слухача з берасця дапаможа нам зразумець нашу адрознасць ад краінаў і народаў балтыі бо ўсё сказанае пра радыёвабода можа быць у поўнай меры аднесенае і да іх памятаю менавіта прыбалтаў у савецкім войску дзе гэта было найбольш заўважна называлі нацыяналістамі за што за тое што трымаліся незалежна і ўсё сваё мову культуру краіну ставілі вышэй за расейскае Менавіта за гэта іх называлі і здраднікамі, бо яны не лічылі Маскву, Пушкіна і расейскую мову святынямі, не пакланяліся. Можна параўноўваць Пушкіна з Шэкспірам, а можна казаць, што Пушкін гэта наша ўсё. У першым выпадку сапраўдная павага, у другім рабалепства. Сёння паводле нашага апытання прыбалты жывуць найлепей за ўсе былыя савецкія народы. І грамадзянская вайна ці нешта моцна падобнае да яе адбываецца не ў Эстоніі, літве або Латвіі, а ў рассіі. Слово нацыяналіст даўно перастала быць страшылкай. Чалавек, які свой народ любіць больш за іншы расійскі, аказаўся зусім не пачварай, а нармальным чалавекам, які ўмее ў сваёй краіне наладзіць найлепшае жыццё. А страшылкай гэтае слово зрабілі калісьці ў рассеі расейцу не выпадала быць нацыяналістам, бо ён такім быў ад нараджэння, дзіцём вялікай нацыі і вялікай культуры. Расейцаў звычайна звінавачвалі ў шавінізме, у агрэсіі супраць іншых нацыяў, моваў і культураў. Калі такая агрэсія рабілася дзяржаўнай палітыкай, трэба было прыдумаць нейкія адмоўныя характарыстыкі для тых, хто гэтай агрэсіі супраціўляўся. Вось і абралі бяскрыўднае слово нацыяналіст, якое ва ўсім свеце, апроч вяршэнства свайго роднага, нічога не значыць. Любоў да свайго гэта вялікі дар і поўная процілегласць іншаму, нянавісці да чужога. А вось звонок слухача, які адрэагаваў на наша пытанне больш чым раздражнёна. Тым не менш ягонае меркаванне ці дакладней ягонае пачуццё сустракаецца ў Беларусі, таму вартае ўвагі. Слухач лічыць, што пытанне наша надуманае, бо ідзе ад недасведчанасці ў тым, што насамрэч адбываецца ў прыбалтыцы не ведаю адкуль тэлефанаваў гэты слухач але слухаў я яго у вільні маючы магчымасць супастаўляць ягоныя ўяўленні з тым што адбываецца за вакном прибалты никогда не былі в составе советского союза по существу скажем они где то там немножечко их присоединили они всегда были в тех странах в каких они теперь есть несмотря на то, что советская власть была, которая только кидала туда огромные деньги, строила мощные предприятия и так далее, ВЭФ типа и прочее, прочее. Вот и все. Вот и вся политика национальная. Никакой там политики нет. А это разве политика, что они унижают белорусов, украинцев, русских, евреев, которые там живут? не разрешают им разговаривать на своем языке, школ нету, учиться нельзя, ты, ой, господи, и так далее и тому подобное. Вы просто не побудьте там, посмотрите, вы не в курсе дела. Какая политика? Давайте будем избивать друг друга, давайте русских будем бить, евреев, поляков, как они, запрещать разговаривать на языке их. Так что ли, это политика национальная? На жаль, этот слухач не привел ни в одного факту у подмацавания своих словов. А факты такія. Вазьму толькі адну краіну літву, якую ведаю найлепей і з якой у сённяшняй беларусі 700 кіламетраў агульнай мяжы. У міжваенным часе літва 20 гадоў мела сваю дзяржаву са сталіцай у горадзе коўна каўнасе па-літоўску. Увесь астатні гістарычны шлях літоўцаў і беларусаў супадае. 500 гадоў у вялікім княстве літоўскім пасля больш за 100 гадоў у складзе расійскай імперыі 50 гадоў у ссср столькі ж колькі наша заходняя беларусь У складзе савецкага саюзу літва была па поўнай праграме з кіраўнічай кампартыяй і камсамолом з кгб і прызывам у савецкую армію з помнікамі леніну і сваім уласным літоўскім бальшавікам з гастраномамі паліклінікамі і жэсамі з калгасамі і саўгасамі. За гэты час эканоміка краіны была цалкам арыентаваная на зборку, перапрацоўку і сельскую гаспадарку. У нас будавалі азот і ў іх азот. У нас завод тэлевізараў і ў іх завод тэлевізараў. У нас свінакомплексы і ў іх. Што да прыніжэння беларусаў расейцаў, украінцаў і габрэяў, дык і тут патрэбныя факты. Гэта ў Менску сёння зачынены адзіны на ўсю краіну беларускі ліцэй, а ў вільні, вільнюсе па-літоўску працуе дзяржаўная беларуская школа якая мае нумар 168 і імя францішка с карыны Яна праўда адна такая на ўсю краіну але яе ніхто не зачыняе і дзве сотні яе вучняў першага верасня зноў пачнуць заняткі ў сваім асобным будынку а не збяруцца пад будынкам куды іх не пусціць міліцыя Габрэі, дарэчы, маюць у вільні ажно дзве свае школы, а расейцы і палякі многія дзясяткі школаў па ўсёй краіне. Што да беларусаў, дык у іх ёсць і свая катедра ў педагагічным універсітэце, свае праграмы на дзяржаўным радыё і тэлебачанні, свая газета і два дзясяткі сваіх грамадскіх арганізацыяў што да збіцця расейцаў палякаў і габрэяў пра якое вы кажаце дык калі б такое было літву ніколі б не запрасілі ў еўразвяз куды не бяруць краіны з неадрэгуляванымі міжэтнічнымі дачыненнямі У цэлым жа тое пра што вы кажаце гэта стэрэатып плён 50гадовай палітыкі адчужэння нашых народаў за савецкім часам і цяперашніх тэлепраграм на расійскіх каналах, дзе ахвотна прыніжаюць прыбалтаў ужо за тое, што яны сапраўды жывуць лепей. Адчужанасць падкрэсліваецца, каб беларусы ці самі расейцы крый Бог не задумаліся, чаму ж і мы нічым не горшыя за іх, не можам пайсці гэткім самым шляхам, калі ён прывядзе нас да заможнага і спакойнага жыцця калі ж падсумаваць сказанае вышэй дык атрымаем такую з'яву як спадчынны расійскі савецкі стэрэатып заснаваны не на рэальных фактах а на эмацыйнай рэакцыі москвы найперш савецкай москвы на нацыянальную годнасць літоўцаў латышоў ды эстонцаў якія ніколі не называлі сябе малодшымі братамі расейскага славяніна бо адчувалі ў гэтым прыніжэнне сваёй уласнай годнасці Бяда ў тым, што стэрэатып гэты за савецкімі часамі быў прышчэплены і беларусам, якія ў выніку пазбавіліся ўласных адносінаў да сваіх суседзяў, літоўцаў і латышоў і мусілі ставіцца да іх на расійскі лад. Тое, што адзін з нашых слухачоў назваў літоўцаў роднымі братамі беларусаў, пацвярджаецца паходжаннем, але абсалютна супярэчыць савецкаму стэрэатыпу, паводле якога у нас не магло быць нейкіх сваіх спецыфічных адносінаў ані да літоўцаў ані да палякаў ані да украінцаў калі гэтыя адносіны не праходзілі зацверджання ў москве не прапускаліся праз фільтр расійскіх адносінаў да тых літоўцаў палякаў ці украінцаў а гэта згадзіцеся зусім іншыя адносіны Вось якраз з гэтага фальшу і будавалася сцяна адчужэння паміж беларусамі і іхнымі суседзямі, нават самымі дэкляравана блізкімі украінцамі. Хто яны нам? Браты толькі ў адным пераліку з расейцамі. А хто нам палякі? Ніхто, таму што расейцам яны ніхто. Тое самае з літоўцамі і латышамі. Музыка вы слухаете радыё свабода удзельнікі сённяшняй перадачы вострая брама слухачы радыё свабода лічаць што найлепей з постсавецкіх рэспублік жывуць краіны балтыі але сумняваюцца ці прыдатны гэты шлях для беларусі у калі б Беларусь пайшла балтыйскім шляхам, гэта выглядала б наступным чынам. Закрыццё мяжы з рассеяй і адкрыццё з польшчай літвой і Латвіяй. Для паездак у Маску патрэбныя візы. На захад жа можна ехаць свабодна. Прынамсі, Еўропа адкрытая і калі беларусы што ездзяць у рассею на заробкі бадай пераарыентаваліся б на нямметчыну як гэта зрабілі літоўцы дык найбольш нязручнасцяў адчулі б этнічныя беларускія расейцы яны б атрымалі статус нацыянальнай меншасці пасля сённяшняга прывіляяванага стану гэты мільён людзей адчуў бы сябе нашмат менш камфортна скажам так як пачуваюцца ў цяперашняй беларусі украінцы або палякі вяртанне рэальнае дзяржаўнасці беларускай мове таксама магло б выклікаць пратэсты чаму такіх пратэстаў не было ў літве Таму што ўсё адбывалася ў часе катаклізму, калі пад расійскімі танкамі тут загінулі людзі з таго моманту быць змагаром за прывілеі для расейцоў і камуністаў у літве стала непрыстойна эканоміка згадайце колькі ў нас пісалі пра развал сельскай гаспадаркі ў літве сапраўды літоўскія бязладна зарослыя палі не параўнаць з беларускімі дзе кіпіць жніво Праўда, росквіт калгаснай працы ў аб'яднанай Еўропе зусім не сведчыць пра здаровы сэнс і пра тое, што ў крамах ёсць вялікі выбар свежых прадуктаў. У літве такі выбар ёсць. А сельская гаспадарка зменшылася роўна настолькі, наколькі яе гаспадаркі трэба. Зразумела, што літоўская традыцыйна сялянская душа баліць за гэта не менш за беларускую але ў інтэграваным свеце было б неразумна вырабляць тое, што нашмат танней купіць. Так ці інакш постсавецкая краіна павінна праходзіць пераспецыялізацыю. Напрыклад, у літве імкліва развіваецца сфера турызму. Кожная вёска імкнецца ўспомніць сваю гісторыю і традыцыі і стаць прывабнай на турыстычнай сцяжыне. Да рацыянальнага аб'ёму зменшылася і прамысловасць у жорсткай канкурэнцыі між сопку працуюць харчовыя будаўнічыя абслуговыя прадпрыемствы. З'явілася мноства маленькіх вытворчасцяў, якія робяць эксклюзіўную прадукцыю. Вялікая індустрыя для малой краіны перастала быць плюсам. Вырабляецца тое, што знаходзіць попыт. Скажам, нейкае ультрасучаснае медычнае абсталяванне робіцца партыямі на замову з Афганістану ці іраку у літоўскіх шкарпэтках кажуць ходзяць уся еўропа прадпрыемствы ператвараюцца ў жывыя арганізмы якія ўвесь час знаходзяцца ў пошуку і рэканструкцыі пад новыя замовы тое самае і ўвесь балтыйскі постсавецкі шлях развіцця это не тое что упало з неба ці вынікла з адмысловага менталітэту гэта працэс штодзённая праца соцень тысяч людзей такі сабе мурашнік які ў любы момант гатовы узняцца і перайсці на больш спрыяльнае месца ці можем мы пайсці балтыйскім шляхам развіцця не не тая культура не той менталітет не той палітычны рэжым так але гэта не вечная дадзенасць ўжо за часы незалежнасці Беларусь ведала і іншы рэжым, той, пра якім пачаліся размовы пра балтыйска-чарнаморскую садружнасць, пра трэцюю еўрапейскую сілу ад балтыкі да Чорнага мора. На тых канферэнцыях ніхто не гаварыў, а я думаю, што і не адчуваў такой перашкоды, як рознасць культур ці менталітэтаў у беларусаў украінцаў літоўцаў ці латышоў культуры дарэчы у нас вельмі падобныя бо з паходжання ў вялікай ступені сялянскія і краявіды падобныя і традыцыйныя клопаты вяскоўца з якіх гэтыя культуры і выраслі што беларуская што літоўская ці латыская варта ўлічыць і такую рэч як вялікая перамяшанасць нашых народаў за вякі гэта згаданая мною ідэалогія адчужэння нібы правяла паміж намі сцяну з-за якой суседа не відаць і таму лічыцца што сусед той жыве недзе на другім канцы свету а не тут побач без малога 200 кіляметраў ад менску прыбалты разумныя людзі яны выбралі разумнае руководство сабе і поэтому яны могуць жыць спакойна у сваёй роднай краінцы справа в том что беларус как такового У него рабская психология. Если бы у него психология была бы, как он у Прибалта, естественно, он бы не, не терпел бы этого. Рабская психология – это найперш утрыманская психология. Яе доля ёсць у кожным народзе і ў тых жа краінах Балтыі таксама. Гэта як адзін з ракурсаў любога народу. І розніца толькі ў тым, з якога ракурсу народ разглядаць. Можна сказаць, што мы нашчадкі вялікіх князёў, вялікіх песняроў і паўстанцаў каліноўскага, а можна, што мы нашчадкі тых батракоў, што за грошы выдавалі паўстанцаў царскім карнікам. У прынцыпе гэта пытанне дзяржаўнай ідэалогіі, якую сёння шукае кіраўніцтва і якая на базавым узроўні ляжыць у палітыцы кіраўнікоў усіх без выключэння развітых дзяржаваў. Там гэта згаданая любоў да свайго, альбо калі хочаце нацыяналізм. Праблема не ў нейкай аб'ектыўнай непрыдатнасці, а ў нашых стэрэатыпах беларуса так доўга прывучалі да таго што ён калі не горшы дык не такі як літовец або латыш што ён паверыў у сваю кроўную залежнасць ад рассеі хоць пры ёй будучы тройчы суверэннай беларусь мусіць жыць паводле расійскага сцэнару нацыянальнага развіцця паводле той ролі якая ёй у тым сцэнары адведзеная А роля гэта такая самая, як у смаленшчыны або тамбоўшчыны. Таму як ні круці, а праблема ў нас саміх, у нашай веры ў сябе, у нашых уяўленнях пра сябе і свет. Што да спарахнелых савецкіх стэрэатыпаў, дык дзеля таго і рабілася сённяшняя перадача, каб хоць некаторыя з іх абвергнуць і пазбавіцца іхнай гіпнатычнай над намі улады. Thank you.